Que de sombres périodes et que de terres désolées, gangrénées par le mensonge, l'irrespect et l'impiété. Terre de vices et de passion et dépourvue de raison, serviteur de ses pulsions et ce en toute saison. Que de sombres périodes et que de terres désolées, gangrénées par le mensonge, l'irrespect et l'impiété. Terre de vice et de passions et dépourvues de raison, serviteur de ses pulsions et ce en toute saison. Que de sombres périodes et que de terres désolées, gangréné par le mensonge, l'irrespect et l'impiété. Terre de vice et de passion et dépourvu de raison, serviteur de ses pulsions et ce en toute saison. Mais que fais-tu parmi eux Dis-moi, ô mon noble frère. Es-tu donc un ignorant ou bien es-tu un suicidaire lorsqu'il voit un incendie qui s'approche rapidement le doué de raison ne peut que s'enfuir en courant. Mais que fais-tu parmi eux Dis-moi, ô mon noble frère. Es-tu donc un ignorant ou bien es-tu un suicidaire lorsqu'il voit un incendie qui s'approche rapidement le doué de raison ne peut que s'enfuir en courant Que de sombres périodes et que de terres désolées Gangrénées par le mensonge, l'irrespect et l'impiété terre de vice et de passion et dépourvu de raison, serviteur de ses pulsions et ce en toute saison, que de sombres périodes et que de terres désolées Gangrénées par le mensonge, l'irrespect et l'impiété de vice et de passion et dépourvu de raison, serviteur de ses pulsions et ce en toute saison.